dok smo, dok smo pristizali Divijevo, slušali smo naše ruskinje žitije za tog Serafima, kako je prvi put došao u Divijevo, od te prve igumanije koja je osnovala Divijevo kao jerođakon. I kao jerođakon dva puta je postio Divijevo i igumanija je na kraju molila i ostavila brati u Sarovu veliku sumu novca i drugih materijalnih sestava da pomažu sestri Divjeve i molila da nikad Divjevo ne ostave. Kasnije je prepodobni Raf napustio svoj manastir Saro i oselio se u svoju pustinju gdje je imao mnoge muke sa, i sa razbojnicima je nam je ostao jedva živ, su ga pretukli, su misli da ima dosta novca zato što mu dosta naroda dolazi. Gdje, gdje je sahranjen čuveni poklonik Nikolaj Motovilov, koji je imao tako jedno iskušenje kada je rekao svetom Serafimu da, ne, ne, da mu nije jasno kako može djavo u čovjeka koji posti i pričešće se i da bi on volio da vidi kako to izgleda u stvari i posle jedva ostao živi zbog muka samo ga je spasao sveti Serafim pričešće on se pričešćiva i kod drugih svešnika ali to mu nije pomagalo to mu dao sam kratku utehu kaže da nije bilo svetog Serafima koji ga pričešćiva ne bi ostao ovako živ ne bi mogo da izraši. Bili smo malo na denju crkve, tu smo ponovno srali brata Velimira, pa smo izašli malo ispred crkve i čućemo njega ovako nekih korisnih stvari za naše poklonike iz, iz Srbije i za naše brati i sestre. Evo, brate Velimire, vi ste, jeste vi jedini Srbi na ovdje gdje imali još Jo, još jedan je došao, a on se zove Stojan Đorđević, rodom je iz Vojvodine, on je isto došao iz Australije tu a pobožan je čovjek i tu je kupio kuću i želi tu da je svoj zemaljski život zakonče i stati. Tako, i još se spremaju Srba tu koji bi htjeli da dođe u ovo sveto mesto. Da, vjerojatno kad vidi da već ima tu Srba, ovakše mi se snaći. Pa, moguće i to, ali više se radi o tome što je ovo sveto mjesto veliko, ovo je četvrti udjel Majke Božije i koji svi znaju u potpunosti u istini ovaj, proročanstvo. Oni tu dolaze, tako da naš Arhimadrid Tadej, cas mu nebesko, i on je čak u to vreme govorio da se, da se obavezno ide u Divijevo. On je tu bio dva puta, otac Tadej, i jedan od tih puta, ne znam koji, prvi ili drugi put, kad je bio, dugo se molio pred ikonu Majke Božije. Ta ikona je bila tu u Svetotrojskom hramu, međutim negdje su je sad premestili, ne znam gdje su je premestili. A znam kad je, su došli iz ambasade Ruske u Beogradu kod oca Tadeja, on im je rekao obavezno, obavezno da kupite zemlju i kuću u Divjevu. Tamo da imate nešto i da budete tamo. To je Rusima rekao. A to on rekao Rusima. A meni je rekao isto da dođemo ovdje a ja sam imao a, imam i sada strašnu bolest u nozi i on i povređenu kičmu i kad se treba da me operišu kičmu on je rekao nigde nemoj da operišeš kičmu ni u Australiji ni u, u Srbiju živjeli ste u Australiji da da živjeli smo u Australiji i e, nego da ideš u Rusiju, a tamo će ti se kaže šta treba da se uradi sa, sa kičmom. I ja sam tu došao i a stara Cjeronim, čast u nebesku, se nasarski, vi znate za njega. Da, izašla je knjiga. Da, ja sam čitao nju isto. Da, on je rekao da ostanem u Divjevo i da neće trebati operacija a, kičme. Ako ostanem tu, da će me mhm. gospod kroz svetog Serafima Sarovskog isceli. Mm Inače, mi sad ovdje nalazimo, to je zvonara, kako oni kažu, kalakolnik. Da. I E, to je napravljeno još u, u vreme Svetog Serafima Sarovskog. On se malo nakrivio, ali kad su iskopali fundamenti, kad su sve posmotrili, kaže da se nije nakrivio, on bi pao, ne znam zbog čega. Ovdje inače e, e, zemlja mnogo klizava, kako se kaže, klizi. Klizište. Na, Međutim, vrlo interesantno što je prepodobni rekao da u, u pravcu Kalakolnika bude svetotrojski hram, I ovaj beli hram treba da bude isto u pravcu tom. Oni su ga napravili na... na beli je posjećaj preobraženju. A tamo onaj hram koji je izgoreo, da je sada e, za decu tamo gde oni jedu, on je, on je u tom pravcu, to je prepodobni rekord. To je tamo iza groblja, ovo, iza... Eno, on je tamo do, odmah na kanavci, videli ste ga tamo što je to. Ne. Međutim, <clears throat> Bogom pomogu. Možete se nam pribodružiti. A međutim, ovdje je vrlo jedna velika stvar da vam pokažem. Ovaj hram se zove ovdje e, Kazanske majke Božje. I to je, to je prvi hram tu u Divjevo i tu se mnoga čudesa, e, e, čudesa se mnoga desila. Međutim, u proročanstvu stoji da će ovdje početi da se služi posljednja sveta liturgija i hram će početi, kako ga sad vidimo, da se uzdiže polako na nebo. Vjernici koji budu unutra, ovaj, e, oni to neki će primeti, neki ne. Međutim, hram će da sretnu anđeli i anđeli će da izbacuju nedostojne unutra i vidjet će se kako iz hrama ljudi spadaju kroz prozore, kroz vrata, padaju dole. I hram će se totalno uzdići na nebesima i ta sveta liturgija će se završiti na nebesima. Znači, počet će na zemlji, a završit se na nebesima. Onaj, o, u, u svoje vreme komunisti to sve razrušili i to je bila stanica, autobuska stanica je bila. Ovdje je bio seoski bioskop unutra. Vrlo interesantna stvar ko je počeo da obnavlja prvi o, ovu svetu obitelj, to su bili komunisti. Oni su skinuli sa zvonare krstodozgo i tu je bila tevilinska antena. Međutim, kako je to bilo razvaljeno, njih je bilo sramota i rekli su, ma daj kaže da ovo nekako malo popravimo. I oni su počeli to da, kao da popravljaju i u to doba je propao komunizam po proročanstvu jer njima je rečeno da će oni 70 godina da vladaju. I tako su, tu je, e, tako su počeli da obnavljaju, međutim tu je i dolazio e, Gobračev i kaže da je bio na prvoj liturgiji i on je rekao da, da, da možda se tu služi sveta liturgija. Međutim, jeste, mada on kasnije otišao dobro, na noge. Dobro, on, on čovek je bio kao dete, kršten nije znao mnogo, papa ga i prevario u nekim stvarima i sve ga tu. Mnogo tu je prs Božji radio. Nema, to. nema, nema, nema, to je više razlog, rejko. Ne znamo, ne znamo. Yes. nisam po tome ulazio uopšte. Međutim, sad ću da vam ovdje pokažem jedno vrlo veliko čudo koji dan danas postoji. nažalost, <clears throat> neki naš vladika, neće da imenom ime, u Srbiju govori kako nije istina da je e, prepodobni Serafim Sarovski ranio medveda. Međutim, da on, da li to je istina, evo sad ćete vidjeti ovdje. Ovdje je breza, I ovdje ćete vidjeti lik medvjeda. Evo mu njuška, evo mu oči, evo mu glava. Evo, stvarno. To ćemo da fotografišemo. To, to, je, to je izrasla tu glava medveda onog koga je prepodobni hranio. To je breza vrlo, vrlo stara. Ja ne znam koliko je ona stara, ali evo ona je vrlo stara. Međutim, tu ima još jedno veliko, veliko čudo koje se desilo dođite sa ove druge strane i pogledat ćete jednu drugu stvar. Ljudi su tu Rusi dolazili, znali su za to i oni su hteli da unište ovu brezu i uzeli su veliko svrdlo, to je veliku burgiju, i zabušili su brezu. I to svrdlo se izlomilo. I ono i dan danas stoji, evo ga, metal ovdje, vidite. Uh Evo ga, metal, možda slikate da vidite, evo, to, je metal. Debelo parče. Da, debelo parče i to je ostalo, to je burgija velika i izlomila se, tako da evo breza još dan danas se ona živa tu. A, a, a crglo stoji, evo ga tu, to je, to je metal, evo vidi se tu da je to metal. Znači ovo je mjesto gdje Ne, Nije, to, znači, ne, ali je tu... Tu je e, e Motovilov zakopan, on se nalazi tu. I on je zakopan, međutim, ta je breza tu izrasla i eto, tu se čudo desilo na, sa tom brezom, tako da, eto, to je svrdlo tu unutra i dan danas stoji, možda priđete da ga bolje pogledate, Ona, ona ono je tamo. Evo svrdlo tu, možda vi znajete, ne znajete, ono, ono tu stoji, nizu. Tako. A tu, ovdje su bili grobovi prepodobne Aleksandre, Marke i Lene. Kako će vidjeti ovdje, kako je to e, izgledalo sve? To je njegove pustinice. je ranio medveda u pustinji tamo svoje, gdje je živeo u Sarovu. A inače, eto, tu se odrazilo na jedinstvo na breza koju mi znamo, lik samog medvjeda. I mm. vidi se on lepo u oči, miška, glavu, medvjeda. To je to. Prvo je jedno veliko jedinstveno čudo. Baš ako stanete onako, ako pogledate, to je samo izraslo. Sa, sa, sami vidite, sami njecaj.

Kako ne znamo i sami gospoda kad će to vreme doći, kad će to da se niko anđeli na nebu samo nego onda nebeski znađe. Tako da to što nagađaju i pričaju, vi znate, čuli ste tamo u Srbiju, evo malo se pomenimo, ove naše piloče tamo, znate, što su eh, se pojavili, to je, nažalost, velika što je to tako, to je taj Danilo koji vodi, on je bio ranije, ranije sektant, sektaš je bio. I nažalost to krštenje što je dobio i, i svega toga, to je sve palo u propas. Znači, prevagnulo je ono, u njega ono zlo i sada e, gordost, gordost i to se sada razdelje. Vrlo interesantna stvar, onaj Serafim koji je sa njim isto, on je bio kod oca Tadeja, tad je bio te, teod, e, Teodosije se zva, te, e, ta, ja mislim Teodosije zva. I došla jedna rasprka između mene i njega i on je otišao kod oca Tadeja i otac Tadej rekao je sve kako će, šta će on biti. A oni su to mislili da će to sve biti sa mnom. Kad sam im pitao oca Tadeja, rekao, oče, kako ste to ispričali, kako će to mene zlo da zadesi? Ma nisam rekao za tebe, rekao sam za nije. Onda otac tada e, je još 1993. rekao o tome što uopšte mi nismo znali. Tako da, e, oni su me napali u Svetu Goru kad sam ja došao iz Australije 1991. godine, e, Danilo i sadašnji Serafim, i rekli su mi, dok li ćeš ti nas da mučiš? Ja sam im pitao, zašto? Pa eto tako muči se, ja kažem, a dok li ćete vi da pravite mog gospoda lažovom? Kaže, kako mi pravimo, kaže, e, Isa Hriste lažovom? tako što vi govorite, eto, došlo je posljednje vrijeme i gotovo je svega toga i sve govorite se dešava u Australiji. A to nije istina. Što vi govorite da se dešava u Australiji, to ne može ljudi da zovu u Australiji Skupa je. I vi govorite, eto, to se dešava u Australiji, to se dešava, da, to se dešava. Mi, mi smo također imali s njima rad, da. oni stalno koriste lažima. I, ovaj, I to je vrlo teško. Ja sam e, rekao jedan put njima, vi možda budete ziloti, ali da budete kao apostol zilot, ali nemate pravo nikog da osuđujete. Nemate pravo te stvari da pravite. Naprimjer, e, on je jednom, e, Danilo je pisao kako čovjek mora da bude kršten i da mu svaki milimetar, kvadratni milimetar bude u u vodi. A ja mu kažem, pa, rekao, izvini, sad izvini ovdje žene, reko izvini, reko, pa ti nisi u pravilnom po nisi kršten kako treba. Kaže, ja sam kršten, ja sam zagnjuren. Pa rekao, ako si obrezan, onda si kršten svaki milimetar, ti je umočen u vodi. I e, žalost je, treba se molimo za njih, ali mitropolit Antilohije ovoga Danila bio duhovnik u svoje vreme kad je bio u vršcu mitropolita Antilohije i on je rekao u svoje vreme e, bolje da su ostavili monaštvo da su ženili manji bi greh imali nego što ovo prave, zbunjuju narod i te stvari. Tako, i crkve. E, tako da mi se možemo, molimo za njih, ali e, stojite što dalje od tih ljudi koji govore posljednja vremena i, i te stvari. Tako da, eto, to je vrlo opasna stvar. Vrlo, vrlo opasna stvar. To je to otac bolje zna. On je kod vrlo dobrog velikog duhovnika našeg koji, tako reći, pati, počeo da pati kao i što otac Tadej ovaj, eh, eto to. Nego da sad se vratimo ovdje u Divijevo. Eh, evo sad ćete ovdje vidjeti na slikama kako je ovo izgledalo. I baš je bio naš patrijah tu kad su oni počeli da rade. Evo 2003. kako je to i, eh, ovaj, počelo se radi. Evo ovo je litija koja je, evo nosi mošti Svetog Serafima Sarovskog i oni odlaze ovim putem ovdje, ovdje se vraćaju a u stvari Sarov je tamo. Evo tu je Sarov, u daljini dole. I oni odlaze, ja sam tu stojao u to vrijeme. Evo tu, tu, smo, tu sam ja baš stojao tu, u tom, tom momentu. Kad su nosili, oni su počeli da ovo obnavljaju. Vidite, to je bilo takav izgled. Evo vidite. To je taj bioskop. Foto... Ne, bioskop je tamo bio, a tu je bila autobuska stanica. Mhm. Znate. I oni su srušili sve ove kupole od ozgo to i tako je to izgledalo. Posle su oni to ovaj, ovaj hram. Da, da, to je taj hram. To je zvonike i kupola. Da. I oni su tak njega završeni. Međutim, evo ovdje pogledajte kako on je bio unutrašnjosti. A, eto, tako su našli oni. Eto, to sve u razvaline unutra bilo, to je sve bilo tako u toj bedi. Međutim, jeste ste vi bili u njega? Nismo, ne. Sad ću vidimo ako on otvore. Evo piše do pet. A, do pet. Zatvoreno se. sutra dođete, sutra mnogo lepo su ga uradili. On ima svoj zvonik, ima svoju kupolu, on ima čet, tri oltara i četvrti su našli, ali nisu, ga, nisu znali da se on nalazi tu. Ja ću vam sad objasniti. Međutim, ovdje se slušava jedna veliko, velika, velika a, poslušnost prema mat, Mater Božije zašto su bili i osudili svetog Serafima sa rozlom. Ovdje se čita svaki dan i noć psalter, evo dole, u podrumu sad neće tu da stojimo, zato da ih smetamo, da oni... neprekidno se čita. Neprekidno se čita, da ne bi smetali, oni tu čita, pa da se ne bi oni ljutili. Međutim, sad ću vam ispričam tu šta se tu sve dešavalo sa ovim, ovim predelom crkve ovdje. Znači, e, Mater Božja je rekla da se ovdje e, svakog dana čita psaltir, dan i noć, i na svakoj slavi da se pominju živi i upokojeni. I oni tako sto radili to. Međutim, Svetog Serafima su ovaj osudili monasi sa Isarova i rekli su šta to tamo te monahinje, te žene rade, to maraju po noći u, u crkvi. A on je rekao, eto, kaže, u, e, mene, kaže, ropću na mene, znači, ljute se na mene, a uskoro će i caricu nebesku na sud da daju za to. A to je majka Božja organizovala da se tu čita. Međutim, samo se ne čita prvu nedelju posle Vaskrsa. Znači, svetla sedmica. Svetna sedmica, tad se ne čita psaltir, tad se prekida. Inače, dan i noć se čita tu psaltir svakog dana i a, pominje se na svakoj slavi a, a, za žive i upokojene, a to imate tamo u, a, kod oca Justina Popovića u žitijama opisano kako ta molitva izgleda. Međutim, ovaj gornji predel, ovaj deo ovdje, to je eh, Hristovom rođenju eh, posvećeno. I kad je to prepodobni blagoslovi da se napravi, oni su to napravili, javi se majka Božja svetom Serafimu i skaže mu, moga sina poštoješ, a mene? I on brže bolje kaže Motovilu i kaže to, majka Božja se naljutila na mene, kaže, nego daj vidi, kaže, ja sam napravio neke razmere da vidimo nekako da ispod ovog hrama napravimo hram Majci Božje. I on dođe, izmeri sve i kaže, može, ali bit će četiri stuba. A on kaže, o, slava te i Bože, slava te i Bože, slava te i Bože, četiri muštiju bit će. I tu ispod dole ima četiri stuba i leže ti, tu a, mošti prepodobne Aleksandre, e, prvonačenice, Marti i Jelene i one su tu unutra. A, e, Jelena, ona je umrla za svog brata. To ste čitali u žitima tamo. A Marta, a, on je rekao da ona nije e, sačuvala jednu tajnu i da će njeno celo telo biti samo usnice će da istrule. I tako su je našli. One, one, su, one tu počivaju i tu dole mošti. Sad ne znam da li je otvoreno da se to vidi. Međutim, mi ćemo sutra da, imati ekskurziju po da, šta, šta, se, šta se tu još dešava? Za vreme kad su 1927. došli bolševici iz Sarova i došli zatvorili ovdje, razjurili monahinje i to, ovdje su se monahinje eh, brzo prebukle u, kao mirjanke i rekli, mi nemamo gdje da živimo, nego da dodelite nam ovo malo da živimo tu nedelju. I oni tu dali da žive. One su stvari bile tajne monahinje, one su tu čitali psalti da uopšte komunisti <laughs> nisu znali da se tu čita, da, da, da, se čita psaltir tako, da se to nije znalo uopšte. A inače, kanavka je bila skoro sva pokrivena. Jedan deo kanavke e, prolazio je e, onaj, kako se zove, cev za kanalizaciju. I šta su radili ovdje? Ovdje su radili idu vernici, jedan deo kanavke i ode kući. Pa posle sad vremena vrati se, pa drugi deo kanavke prođe pa ode kući. Pa posle kao treći put je prošao tu i svakog dana su oni išli na kanavku. Međutim, kad je počeo rat u Afganistanu, oni su primetili da tu a, u, ide neka žena u crninu rano ujutru i da jedno, jednog jutra su, kao monahinja obučena, i da jednog jutra ona ide i moli se, sine moj, obnovi ovu svetu obitelj, molim te. Sad to bila majka Božja i posle toga je već pao komunizam, a oni su mislili da to majka, da, e, oni su mislili da to majka nekog poginulog vojnika u Afganistanu. Posle su tek oni saznali šta se to uradilo i tako su oni, na, tako eto polako majka Božja je prva počela da obnavlja ovu svetu obitelj. I tako Kad je bio taj rat? Prosti, a, pa, pravo da kažem, ja ne mogu da vam kažem, 80. godina je on bio, počeo je tamo da mislim, a, 80. je počeo. Kada se klima, komunizmu? Pa komunizam, on, on je se klimali i sve tako. Međutim, eto, mi stojimo tu i vidite taj hram koji bude doživeo i kako, tu će se održati ta posljednja liturgija u Divjevo i, i počeće liturgija na zemlji, hram polako će se diže u, vazduhu. To je prepodobni... To je prepodobni prolikao. reko, da. I kad se diže hram, srešće hram anđeli i nedostojne vernike izbacivaće kroz prozore i kroz vrate i vidjet će se kako hram polako ide na nebesima, a ljudi ispadaju. I oni dostojni, oni će se uznesu ili sveta liturgija će se završiti na nebesima to je, eto, vi stojite tu kod tog hrama, tako da znate o tome. Možemo da vas pitamo nešto? Izvolite, izvolite. Je se zna gdje su bile mošte Svetog Serafima za ovo vreme, dok nisu došle ovdje ponovo u manastir? E, vidite, e, ti si monah i e, e, poslušanje je sveto. E, kad je već počela revolucija i sve to, tadašnji episkop je naredio u Sarovu jednom ocu tamo piše, piše kod Radmile, vidjeli ste tamo unutra, da on uzme mošti da nosi u Gruziju. A on je rekao, on je rekao, on je tako promislio kao čovjek i rekao je, neće ništa se desiti prepodobni, neće to dati da se diraju njegove mošti. Kad su došli bolševici, oni su otvorili mošti Eh, izrugali se kočegu, sav su kočeg eh, eh, slomili, izbacili ga na ulicu i onda su uzeli, narod je tu stojao, plakao i oni da zavaraju narod, predvoje se u tri grupe i svaka grupa je nosila, mošti su kosti, suhe kosti, bez tela. I morat će da prođete okolo da bi došli do dovde. Ne, od tuda, od tuda, od tuda, od ozdo. Mi ćemo se čekamo, dođite od ozdo. I oni su otišli u tri grupe. U tri pravca. Tri grupe su otišli u tri pravca. Tako da zavaraju gde se nalaze mošti. I mošti su prvo odnešeno u Moskvu, a završili su u Sem Peter, u, u Peterburgu. Pe, pet, petogra, e, su završile tamo i one su stojele u jednom džaku, u, u uglu, tamo gde, to je bio ateistički muzej unutra. Oni su to stavili. Da, tako se zvalo. Da. Međutim, kako su oni prepoznali mošti? Prepoznali, tragali su, tragali su za mošti. I episkop Evgenije, koji je bio pre ovog sada, on je bio doktor u svoje vreme i on je dugo tragao za mošti i našao ih. I mnogi govore da to nisu prave mošti ovdje danas. Međutim, mhm. ja im govor, kažem da imamo dokaz da su to prave mošti po tome što kad je car Nikolaj došao e, koji je proslavio prepodobno, i rečeno car koji mene proslavi, ja ću njega proslaviti, on je stavio na desnu ruku narukavicu zlatnu na, na prepodobnog. I po toj narukavici oni su njega prepoznali. Znači, e, mošti. Da, ona je na, na moštima stoji. I onda je sam prepodobni rekao, moje, moje, moje telo, moje kosti neće ostati u Sarovu, nego će biti u Divijevo prenešene. I eto to proročanstvo se tako i obistinilo. I doneli su to. On je u Sarovu to. proslavljen. On je u Sarovu proslavljen. Ja ću vam sutra pokažem, uzmite, ja sam već poslao u Srbiju Antonini Pantelić koja prevodi, ona već ima, čudesa od proslavljenja prepodobnog. To su sva čudesa koje su monasi napisali. Do, do, ovih, do dan, danas. I on i dan danas... On čudotvori i tu. On čudotvori i tu. I on čudotvori nevjerovatno. I on pomaže. Javlja se u Grčku, javlja se u Srbiju. Znam čovjeku kome je pomogao. Koga prizove. A to nisu njegovi mošte. On bi se on javio i rekao e, da to nisu Pa oni, mošte. oni tu, tu nevernici, ti koji, ne znam kako da kažem, malo vernici ili neupućeni, E, podležu, tu se mnogi javljaju kao imali su neke snove, kao kod nas javili mu se Sveta Petka ili javio se... to, da, sve to se javi. Tu isto ima tako to, međutim, prepodomlju Ravrenti Činigovski, carsku nebesku, on je rekao da se pazimo, na svakom uglu će biti ti blažene i blažene koji to govore, koji to pričaju, tako da treba se paziti toga. E, ja sam imao veliku raspravku sa njima da su to mošti te. Međutim, kad su oni mošti nosili iz Moskve, pešice su nosili iz Moskve, išli su i kad su se približili Nižnjem Novogradu, tu koji je 220 km od nas, e, jedva su umolili prepodobnog da, da uđu mošti u gradu. Nije hteo prepodobni da opšte uđu u gradu, jer u tom gradu on je bio prvo za vreme komunista zatvoren, Drugo, tu se radile mnoge stvari, tu dan danas postoji muslimanska ona, e, kako... Zajednica. E, zajednica, nego i crkva, nije crkva, nego... Džamija. E, ne muslimana ovih, židova ovih. sinagoga. Sinagoga, a džami isto postoje tamo. I tamo se mnogo što šta radi i dan danas nepravilno, ima mnogo sektanata tih i svega toga. Tako da su oni... Ali, Rusija baš puna sekta. Molim? Puna je sekti Rusija. Pa to je mnogo, mnogo Gobračov pogrešio tu, jer e, oni su mu rekli treba da vera bude slobodna. I onda su Amerikanci tu ovaj, ubacili svoje i to oni su mislili da totalno ubiju pravoslavlje. Jer otac Tadej je govorio zašto su nas bombardovali. Oni ne znaju uopšte zašto su nas bombardovali u Srbiju. Ali su oni osjećali da mi njima smetamo. A kako im smetamo? Pravoslavni kad se mole, molimo naše molitve koje se znose, njima smete da organizuju što oni hoće. I oni su nas bombardovali jednostavno, uopšte nisu znali zašto su nas bombardovali. Tako da njima isto Rusija smeta. Vrlo interesantna stvar da vam kažem i ovo. Ja sam 2003. bio u, na Svetoj gori, znači ja sam iskušenik manastira Hilendara i dva put me se desila tamo paraliza nogu i otpustili me zbog toga. tamo kad je starac Pajsije bio na Svetoj gori, a on se molio gospodi i kaže, gospode, gospode, ja sam ostao sam, mnogo mi naroda dolazi. To on je rekao, gospod mu se javi i rekao mu, e, Pajsije, Pajsije, imam ja još 70 staraca, tri puta bolje nego što si ti. Ovaj, nego oni neće da, da, se, da, se, da se projave uopšte. Ti starci, tamo koji tajno žive, oni napišu pismo, neko svoje javljenje, znate. I kad napišu pismo, oni stave to tamo ili u Kareju negde da se to nađe. I nađeno je pismo, jedan starac opisuje tako, kaže sve crkve koje budu e, e, obnovljene parama ekumenistima, da će od njih odstupiti Božja blagodat. I kao što se oni sada trude i zato su naš hilendar sveti upalili da bi imali kontrolu. Hilendar je bio slobodan. I on je rekao, kaže, a mi monasi nismo oskuđevali u, u ničemu, u prvom svetskom ratu i u drugom svetskom ratu, a sada samo nazivamo monasima i ako se ne ispravimo, teško će nama biti. I onda je on rekao, blagodat će odstupiti od svuda i ostaće samo na dva mesta blagodat na zemaljskoj kugli, a to je isto udel Majke Božije Kijev, to je treći udel, i Divjevo. I on kaže, mi ćemo morati iz Grčke otići ili u Kijev, ili u Divjevo da se pričestimo. Međutim, Majka Božija je rekla prepodobnoj matroni, Bogom danoj, koja nije mogla da hoda, čitali ste njenom, da, da, da, koja nije mogla da hoda, ona njoj se javila majka Božja i rekla ovako, idite sada i što češće se pričešćujte, doći će vreme kada ćete moći samo jedan put godišnje da se pričeste gde vam ja budem ukazala, to majka Božja rekla tako. Tako da, E, ja kad sam pitao u Australiju e, ljude, koji sveštenike koji razumiju tome, ja kažem kako ćemo to mi znati da nema blagodat u crkvi to? Kaže, javit će se u svetom pričešću. Kad dođeš da se pričestiš, ti ćeš da osjetiš da iz njega izlazi neki neprijatan miris. I to će, kaže, biti da nema blagodat. Mogu da vam to i dokažem jednim primjerom. Naši srpski raskolnici koji su živjeli u Australiju, jer Udba je tako napravila. Došli su u Australiju, znali su tamo Srbi, da su tamo Četnici i oni se plašili. Uh, u, mislim, komunizam se plašio njih. I onda su oni rekli, vidite, patrijah German je udbaš, on je komunista, njega kontrolišu komunisti, vi nemajte ništa s njim. I oni su odelili od Srpske pravoslavne crkve. Kad su odelili, nazivali su sebe Slobodna Srpska pravoslavna crkva. Možda zamiste jednu stvar. Kad su oni čitali molitvu Bogojavskoj vodici da se osvešta, blagodat nije silazila na tu vodu i ta voda se kvarila. I oni su to pripisali, rekli su, ovdje su velike vrućine i kvari se vode. Ja kažem, pa ja ne držim svoju bogavsku vodicu u frižideru i, i, i ne kvari mi se. I on kaže, ne, ne kvari se. Tako da, Eto, to je koliko, koliko je velika stvar. Sada, nažalost, u Rusiji je nastupilo isto rasko. E, e, prišli su patrijahu Tihunu, kao ne priznaju više patrijaha Moskovskog i prišli su to. I oni kažu da on ima dao blagosa za to. To nije istina. On je dao za vreme revolucije blagoslov i da se proizvede samo mitropolit koji je proizveden u Srbiji, u Karlovcima, i kada prođe komunizam, da se ponovo sjedine. Međutim, oni su ponovo napravili sad raskol i već imaju problema, strašni problema. Mitropolit Lavro je dolazio. Dolazio je ovdje, ja ga znam lično. Organizirali su se zagranični sabor. Da, organizirali su i oni se prisjedinjuju. prisjedinjuju I to je vrlo jedan veliki molitvenik. Ja sam bio u Đordomilu. Da, ja sam bio u Đordomilu kad je on bio iguman i ja prvi put sam ga video i on kaže da imaš otpust od Hilendara, sad bi te zamonašio. Ništa mu nisam rekao. Samo kad sam došao ti on kaže da imaš otpust od Hilendara, ali ja sam zvanični njihov e, iskušenik, I kaže, ja bi te odmah sad zamonažio. Ja kažem, pa ja sam slobodan od njih. Kaže, ne, ne, ja ne smem bez otpusta. A ništa mu nisam rekao, nisam tražio monaštvo, niti šta. Kad je tu došao, bila je policija okolo i on me vidio i došao i sad mm, oni se plaše milicija ovdje, šta i kako, ovdje ima raznih tih ljudi. I a on zove mene, a ovi ne da, i on onda me pozvao i kaže, ovaj, zagrlio mi, poljubio i onda su oni tek vidjeli eh, da me on zna da, da, nema opasnost. Evo, sad da vam kažem ovdje. Ova zgrada ovdje koja se vidi sad nedavno zbog električko, sada pođem vam da bi to malo bolje vidjeli, da bi vam objasnio. Htio ovaj. samo da primetim da to ostane i za naše E, sve ove zgrade ekonomske i konaci koji se obnavljaju sad po manastima u Rusiji, sve se radi u starom stilu. Znači, nema novog stila gradnje. Oni se trude, oni se trude da... Kakve su prozori, šare, kakve su fasade. Oni se trude da sve se to obnovi kako je bilo. Evo sad ćemo stati ovdje, vrlo je e, vrlo lepo da vidite. Ova zgrada koju vidite ovdje, ove boje plavkaste, tu su oni dočekali cara Nikolaja mučenika mm. baš ispred tih vrata, to se zove igumanski korpus, znači igumansko to. Tu je bio sud, divijevski sud, Bolševički. Mislim, da, i oni nisu hteli da izađu, dakle i suda. I ako je bio vrhovni sud naredio da oni napuste tu zgradu monastirsku i da izađu. I na vavidenje majke Božje, kad se završila sveta liturgija, niko ne zna kako i šta, upalio se krov i počeo krov da gori. I tako svi su morali da napuste. Nije izgorela zgrada, samo krov. I međutim, oni su hteli to da sve pripišu kako to i gumanija namjerno napravila. I dođe inspekcija iz Sarova, stručnjaci za požare, i kažu, u sudu je počela, počeo požar. I majka Božja ih isterala. Međutim, ovo zdanje koje vidite ovdje, gdje ovaj zeleni krov, to je za arhijepiskopa sadašnjeg Georgija i patrijaha. I na dan, e, u noći, pred Vladimirsku ikonu, kad se ona praznuje, krov je izgoreo oni to pripisuju da se to uradilo zbog struje, a to samo majka Božja zna zašto i kako. Međutim, ovo zdanje ovdje, tu je bila milicija. E, tu ko zna koliko ljudi u tom podrumu dole ubiveno i mučeno za pravoslavnu veru za Hrista i oni su to dali i evo to je sada to manastirsko to i oni to po starim fotografijama, što me otac malo prije oni tako restruišu i hoće da to sve ostane kako je bilo nekada. E tako. Ova, se radi da, u drvetu, da, kao Da, to je bilo drveno i oni tako Sudjeli. završavaju. Evo, isto zgrada je manastirska, ovo isto tu dole, sve to tako. Ovdje sad ovaj put koji postoji, taj put nije bio, oni su ga komunisti napravili. Inače, mm. ovdje ispod dole jezero, to je sve to tu manastirsko. I oni sad, nažalost, manastir otkupljuje te zgrade. Nažalost, otkupljuje ti, ti zgrada. Međutim, hoću da vam jedno kažem, a to je, a, vi ste možda vidjeli na slikama ili možda ste kroz Mosku kad ste išli, naišli ono veliko zvono koje je prslo. Da, da, da, ste u Moskvi ja sam bila. E, to zvono nigde nije zazvonilo, prepodobni je rekao, da će to zvonom vazduhom biti prebačeno iz sada tamo gdje iz Mos Moskve gde se nalazi, znači bit će samo će se jedin onaj deo koji je otpao, sjedinit će se i ta, kada, ta zvonara će biti tu dole. A ona se malo vidi tu dole, ona žuta zgrada tamo, mm -hmm. tu mhm. će biti tu i kaže on, tu kad on zagudi, kaže, čuće se u celoj okolini. E, sad oni kažu da će to helikopterom biti prebačeno. To je ogromno zvono, ne znam koliko ono teži, kilograma, tonama, i tako da će to biti tu. Eto, to se očekuje da se to isto uradi. Tako da, ove zgrade ovdje što vidite preko puta, to su sve kao državne i te zgrade, ovo su privatne tu kuće, to je sve manastirsko. to je sve manastirsko i to polako se, polako se vraća, tako da sa ove strane, od same reke, pored mene gdje ja idem, e, tu se zid ne vidi od nas. Evo ga vidi se ovdje. Eno ga vidi se ovdje. Ne, ne, ne, na ovoj garaža. Evo vidi se ondje zid kroz ovu skelu tamo što je malo pokrivo. Žuto, pa bledo. Bledo, e, da. E, to je zid koji od reke do vrha 990 metra je dužine. Tu je ta stena. A sa druge strane nema stena, zato su bile tarabe, mislim, kao, ograda je bila tarabe, jer kaže se da će manastir biti do igrališta. E, ovaj, toliko će tamo biti proširen sa te strane. I prepodobni govori da će tu biti prva ženska lavra da će biti više od hiljadu monahinja. Sad ih ima osam stotine. Već? Već. Kažu da je bilo pre dve, tri godine 400 broj dragan bio. Tako. Vidite ovako, uh, tu ima mnogo skitova i mm, mnoge žive po skitovima. A evo, na primjer, ovo izdanje se vratilo, tu se već uselile monahinje. Kad ovo se, ova zgrada završi, to će isto biti useljene monahinje. Mnoge dolaze tu i gumanija im kaže, nemam gdje da vas primim, daj molitveno pravilo, otpusti kući. I kaže, živite kući, normalno radite, idete u crkvu, kad bude mesto, ja vas pozovem. I on, čim bude mesto, oni ih pozove, oni tu dođu tu. I oni, oni se, se čude kako, kako to brzo se manastir puni. Ovo je sila narod. Da. I, Kakvom brzinom samo su hramovi obnovljeni i ovo sve, to je 5-6 godina. Da, a, e, a, e, vidite o čemu se radi. Sada, e, tu će ponovo, proročanstvo postoji da će ponovo komunisti da uzmu vlast u svojim rukama na kratko. Oni su mislili da su uništili totalno e, veru da su ubili Hrista u, u Rusima, da su očistili, da nema više toga. Kad je e, to puklo i kad su oni vidjeli hramove odjednom puni, šta je to, kako je to? I sad e, ti komunisti, sad se zove komunisti, oni su se začudili kako to moglo da se desi tako. I pod upuštenjem Božem oni će doći na kratko vreme ponovo na vlast i kad dođu ponovo na vlast, oni će početi ponovo da ugnjetavaju crkvu i vjerni narod. I sada se kaže da će ta revolucija početi tu u divijelu, da će ljudi uzeti jednostavno motike, vile mm, e, u rukama, šta ko ima, i da će početi tu goniti. Kaže da će tu biti tri, tri noći i dva dana ili tri dana i dve noći bitka i oni će odatle da ode od kuda ste vi došli na Murom, iz Muroma u Vladimir i završći su u Moskvi. I kaže, proterat će sve sektante, sve židove i sve nevernike, te komuniste. I oni će, kaže, čeznuti kao magla u povodne. I onda kad se to završi, kaže, bit će na, na ulicama krvi, kao potoci teće krvi od, od, od te revolucije.